يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان لكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Əmmə bəd fə innəstəqəl hədis kitabullah və xeyrəl hədiyi hədiyu Muhammedən sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm və şərrəl umuru muhdəsətuhə və kullə muhdəsətin bid'ə və kullə bid'ətin dələlə və kullə dələlətin finnər. Möhtərəm müsəlman qardaşlar, öncə hər birimizi Allahdan layiqincə qorxmağa çağırıram və gözəl əxlaqa sahib olub əməllərimizə də ixlaslı olmağa çağırıram. Allah Teala Qurani-Kərimdə buyurur ki: "Ya yuhallazina amanu" Kutube aleykum siyamun kema kutube alellezine min gablikum leallekum tettegûn diye buyurmaktadır. Allah Teala buyuruyor ki ey iman getirenler Allah dostları sizin üzerinize Ramazan orucu ferz edildi yani yazıldı. Necə sizden öncekilerin üzerine yazıldığı kimi. Ve umulur ki bu sebeple Allah'dan yani haramlardan çekin yani Allah'tan korkasınız diye buyurmaktadır. Bu Ramazan orucu bir İslamiyyətin təməllərindən, 5 dənə təməllərindən birisidir. Necə bir evin təməlinin birisində bir əksiklik olarsa ev çöktüyü kimi, əlbəttə ki, bir müsəlmanın da əgər Ramazan orucunu yaşamasa, tutmasa, yəni bilərəkdən tutmasa, onun dini ayaq üstə dura bilməz, çökə bilər. İslamiyyətin 5 fəzlərindən birisidir və çox dəyərli əməllərdən birisidir. Və oruc, yəni öncəkilərə əlbəttə onlar da orucu yaşayıblar, ancaq sonra da onları dəyişdiriblər. Vaxtlarını, nə bilim, e, digər-digər e, yönlərə, yəni tamam başqa cür çeviriblər. Pəhriz kimi və başqa cür formada dəyişdiriblər. Allah təala bizə də onu fərz etdi. Və bu fərziyyət də Hicrətin e, dən 1 il yarım, yəni 2 il sonra bizlərə fərz edildi. Və bizlərin xeyrimiz üçün əlbəttə ki. Necə bir hədisdə Əbu Hüreyrə rəziyallahu anhu Allah Rəsulundan sallallahu əleyhi və səlləmdən rivayet edir ki, Adəm evladını etdiyi bütün xeyirlər özü üçündür. Ramazan orucundan başqa. Allah təala ki, Ramazan orucu tək mənə aiddir və onun da mükafatını mən verəcəm. Yəni onun bütün dəyərini, hədiyyəsini mən verəcəm deyə vurmaqdadır. Və buyurur ki, oruc bir qalxandır. Yəni necə iki dənə süvari vuruşarsa birini ə, e, düşmanın zərbəsini özünü qoruduğu kimi oruc da atəşdən bizim üçün bir qalxandır, bu bir qoruyucudur. Günahlardan bir qoruyucudur. Və sizdən də biriniz oruç tutduğu zaman həmən pis sözlərdən, pis əməllərdən özünüzü qoruyun. Düşmanlardan qoruyun, sögüş söyməkdən qoruyun. Əgər kimsə sizi sögərsə, mən orucam desin. Və Məhəmmədin s.ə.v nəfsi əlində olan Allaha and olsun ki, Oruç tutan, ağzından gələn qoxu Allah indində, Allah qatında miskdən daha ə, e, qoxul, gözəl qoxulu, daha təmizdir deyə buyurur. Yəni görün, oruç əlbəttə Allaha aid olan bir ibadətdir və Allah da əlbəttə ki, hər bir müsəlmana onun necə deyirlər, mükafatını verəcəkdir. Və bundan əlavə Səhəl rəziyallahu anhu Allah Rəsulundan sallallahu əleyhi və səlləm anladır ki, rivayet edir ki, ə, e, cənnətdə Ər-Reyhan deyilən bir qapı vardır. Burada məst oruç tutanlar keçir. Qiyamət olunca, yəni burada oruç tutanlar bu qapıdan keçir. Yəni səslənər ki, ey oruç tutanlar, oruç tutanlar, gəlin bu qapıdan keçin. Və onlar qalxarlar bu qapıdan keçərlər, o qapı bağlanar. Və oruç tutmayan bir daha o qapıdan keçə bilməz. Yəni gör nə qədər dəyərli fəziləti var bu orucun. Və həmçinin digər bir hə- hədisdə yenə Əbu Hüreyrə rəziyallahu anhu Allah Rəsulundan sallallahu əleyhi və səlləmdən rivayet edir ki, Kim Allah yolunda iki inək və yaxud iki qoyun, iki dirhəm sadaqa verirsə, ə, e, əlbəttə bu onun üçün xeyirli olur, yəni xeyirli əməllərdən sayılır. Yəni sahabını alar və cənnətdə, qiyamətdə cənnət, ə, e, namaz qapısı var. Yəni çox namazlar qılanlar o qapıdan keçər. Oruc qapısı var. Oruçlanlar o qapıdan keçər. Sədəqə qapısı var. Cihad qapısı var. Yəni hamısı yəni bu qapılardan keçər. Yani bu da orucun hemşin değerlerinden sahablarından ve hemşinin diğer bir hadiste Əbu Hüreyra rəziyallahu anh anladır ki, e, Allah Resulü sallallahu belə buyurur ki, Ramazan orucunu inanarak ve savabını da, mükafatını da Allah'tan umarak tutarsa, e, o insanın geçmiş yani günahları bağışlanır. Ne kadar günahlarımız var? Demeli Allah bu kadar fırsat verir bizlere. ki, bir dənə Ramazan orucunu tut ki, savabını Allahdan umaraq. Da başqaları üçün yox, başqaları da tuturlar ki, hamı görsün ki, mən də orucam. Bunda savab yoxdur. Orucu, ibadətlər ancaq Allah üçün edilir. Yəni, edərsənsə, Allah sənin keçmiş günahlarını bağışlayar. Necə Allah Rasulü Səlimlə hədisdə nə buyurur? Rama, Ramazana yetişib də bağışlamayanlara yazıqlar olsun. Allah bu boyda bizim üçün nə qoyub? Bir fürsənd qoyub əlimizə ki, yetişək və bağışlanaq. Və sonra Allah təala buyurur ki, <clears throat> hər kim ayət kəlmədə buyurur ki, digər ayət kəlmədə hər kim şahid olarsa, yəni yaşayarsa oruç tutsun. Və burada bir məsələyə də toxunur ki, xəstə olanlara da səfərdə onda Allah bir yol qoyub. Belə insan var ki, xəstədir, oruç tuta bilmir. Allah təala buyurur ki, kim e, xəstə olarsa sağalandan sonra tutsun. Və həmçinin ola bilsin o insan heç elə bir xəstəlik olar ki, heç oruç tuta bilməz. Sağ, mümkün deyil tutması. Allah ona da yol qoyub ki, yəni bir kişi e, ya bir nəfəri 30 gün e, iftarını versə, yedizirsə, və ya 30 kişini bir iftar süfrəsini yedizirsə, həm o iki savabı qazanır, həm oruç tutmuş sayılır, həm də ki iftar süfrəsini verdiyinə görə savab qazanır. Və səfər də həmçinin. Səfərdə bugün elə e, imkan var ki, səfərdə mümkün də oruç tutmaq. Yəni mümkün deyilsə o həmin yəni o, oruç tutmasın. Oruç tutanlar da var səfərdə. Niyə görə? Çünki bir hədisdə <clears throat> Allah Resulü sallallahu belə buyurur ki, Əbu Hüreyrədən radiyallahu anhudan rivayet edir ki, hər kimin heç bir rahatsızlığı olmadan, heç bir xəstəliyi, problemi olmadan Ramazan ayının bir gün orucunu yeyərsə, ömrü boyu tutsa, orucun fəzilətini ödəyə bilməz. Ona görə də gör bir günü heç bir problem yoxdur, yeyilib, yəni ömür boyu tutsa onun fəzilətini ödəyə bilməz. Ona görə də ə, imkan varsa səfərdə tutmaq, yəni indi samolyotla və yaxud rahatlıqlar var. Gedirlər, yəni ona görə yəni bu elə insanlar var ki, yəni bu orucu, yəni bəzi alimlər də ə, tutmasını istəyir ki, yəni tutsunlar. Digər bir hədisdə onun fəziləti haqqında <clears throat> buyurur ki, Abdullah ibn Amr radiyallahu anhudan rəvat edilir ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurur ki, orucla Quran qiyamət günündə qula şəfayətçi olar. Yəni bir insan oruç tutduğu zaman qiyamət olunca oruç deyəcək, ya Rəbb, o insan gündüzlər e, yeməkdən, şəhvətdən, yəni özünü qorudu, oruç tutdu. Mənə ona şəfayətçi et deyəcəkdir və oruc o kişiyə şəfayətçi olacaqdır. Bəhd Quran, ya Rəbb, bu kişi gecələr yatmadı və Quranı oxudu, yəni mənə oxudu, mənə ona şəfayətçi et deyəcəkdir və Quran da o kişiyə şəfayətçi olacaqdır. Deməli, bütün müəmmirlərin, müsəlmanların etdiyi əməl e, hamısı onun üçün xeyirlidir. Allah nə qədər xeyirli yollar qoyub bizim üçün. Yetər ki, bu xeyri əlbəttə ki, qazanmaq, yəni hərəkət etmək lazımdır. Necə sahabələrdən götürək? Ənəs ibn Malik radiyallahu anh anladı ki, bir gün Allah Resulü sallallahu buyurur ki, içinizdən cənazədə iştirak edən olunmu? Abbəkir e, radiyallahu, Ömər radiyallahu, mən et, olmuşam, ya Resulullah dedi. Bir xəstənin ziyarətində olunmu? Mən olmuşam. Sadaqa verən olubmu? Mən olmuşam. Və ya bu, bugün oruc olan olubmu? Mən olmuşam. Ya Rasulullah dedi və e, sənə də vacib oldu deyə söylədi. Yəni cənnət də sənə vacib oldu deyə söylədi. Yəni göstərir ki, bütün bu əməllər hamısı müsəlman üçün e, əlbəttə ki, daha dəyərlidir, daha xeyirlidir. Həmçinin <clears throat> digər bir hədisdə göstərilir ki, kim cihattayken yani bir vuruştayken bir gün oruç tutarsa Allah razı olsun oruç tutarsa Allah'tan hemen o kişinin üzünü 70 yıl cehennemden uzaklaştırır Yani alovdan uzaklaştırar. Cihattayken. Bir güne. Gör ne kadar Allah imkanlar verip yani Müslümanlara. Ve bundan əlavə oruç tutmak. bizim üçün daha duamızın qəbil olunmasına böyük bir yol açır. Oruçdan tutan insan, yəni iftar açdığı zaman dua etməsi lazımdır. Biz bəzən iftarımızı açırıq, duanı əsas məsələni unuduruq. Duaya daha çox ehtiyacımız var bugün bizlərin. Bu haqda Allah Resulü s.ə.v nə buyurur hədistə? Buyurur ki, Əbu Hüreyrədən radiyallahu anhadan gəlir ki, üç dua mütləq, yəni üç kişinin duası mütləq qəbul olunlar. Bunlar oruçdan Kişi deyir ki, iftarını açdığı zaman yolçudur, bir də ki, məzlum, yəni haqqı tapdalanan. Heç bir maniyə yoxdur. Və ona görə də çalışaq inşallah, yəni e, o orucumuzu açdığımız zaman çoxlu dua edək. Və xəbərlərdə gəlmişdir ki, üç şeyi qoruyan Allah ilə dostluğunu qorumuş olur. Üç şeyi e, zay edən isə Allahla düşmanlığı qurmuş olur. Bunlar nədir? Orucdur, namazdır, bir də ki, cünubdan təmizlik, yəni qüsul etmək. Yəni bunları qoruyarsansa, Allahın dostluğunu qazanarsan. Bunları tərk edərsənsə, o dostluq kəsilər insan üçün. Allah təala sonra ayəsin e, ayət kəlmənin axırında buyurur ki, "Ləalləküm təttəqun" deyə buyurur. Yəni bu səbəblə yəni taqvanı qazanın, yəni çəkinin, yəni haramlardan çəkinin. Bunu göstərir ki, oruç tutmaq həm də sadəcə olaraq səhərdən axşama qədər ac qalmaqdan ibarət deyil. Yəni haramlardan çəkinməli oruçdan insan gözünü də, dilini də, nəfsini də, hər bir yerini əlbəttə ki, oruçla insan qorumalıdır. Fikir verin, bütün ibadətlər kimi oruc da əlbəttə ki, e, taqvaya yol açır. Yəni, taqva ibadətlərin məhsuludur. İbadətsiz taqva yoxdur. Bir adam ibadəti yoxsa ondan o kişinin taqva həll olmasından, yəni mütləq olmasından söz gedə bilməz. Ona görə də bütün ibadətlər əlbəttə ki, taqva ə, e, taqva bütün ibadətlərin nə idir? Məhsuludur. Və burada yəni insanı şəkindirir. Abdullah ibn Məsud rəziyallahu anhu bir hədisdə rivayet edir ki, biz bir neçə gənclər idik ki, evlənmək vaxtına çatmışdıq. Ancaq gücümüz yetmirdi evlənməyə və Allah Rəsulü bizi çağırıb dedi ki, "Ey gənclər topluluğu, kimin evlənməyə gücü çatırsa, evlənsin, gücü çatmayan isə oruç tutsun." Çünkü oruç, oruç yani nefsi öldürür. Yani insanlar haramlardan, günahlardan çekinir, çekindirir. Ve hemşinin oruçtan insan yalandan da çekinmelidir. Yani oruçtur ve yalan danışırsa, yalanla amel edirse onun oruç tutma, tutmasına hiçbir fayda yoktur onun için. Nece bir hadiste Ebu Hureyre radıyallahu anhu Allah Resulü'nden sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edir ki her kim yalan söylemeyi ve yalanla amel etmeyi e, bırakmazsa e, o kimsənin yeyib içməsinin e, buraxmasına Allahın heç bir ehtiyacı yoxdur. Yəni deməli bu adam səhərdən axşama qədər ac qalar. Yəni o insanlar ki, yalanı tərk etməzlərsə, oruç tutsalar belə. Ac qalar səhərdən axşama qədər. Və həmçinin digər bir hədisdə Ənəs ibn Malik radiyallahu anhu rəvayət edir Allah Rasulundan sallallahu aleyhi və səlləmdən ki, insanların ətlərini yeyənlərin orucu yoxdur. Nədir bunlar? yəni qeybət edən. Oruç tutub da onun bunun arxasınca danışmaq, onun bunun qeybətini etmək əlbəttə insan əti yeməyə bərabər sayılır. O insanların da əlbəttə ki, orucu olmaz. Və digər bir hədisdə Əbu Hüreyrə rəziyallahu anhu anladır ki, neçə oruç tutanlar vardır ki, və haramları buraxmadıqlarına görə ə, e, Nəsiblər sadəcə az qalmaq olar. Yəni haramları tək etmə, etmədiklərinə görə onların nəsibi ancaq az qalmaq olar. Neçə e, gecələr qiyama qalxanlar vardır ki, onların nəsibləri nə olar? Yuxusuz qalmaq olar. Yəni o haramları tərk etmədiklərinə görə olan əməllər ona əlbəttə ki, fayda verməz. İmam Mücahid rəhmətullahi aleyh buyurur ki, iki xasiyyət vardır ki, onlardan çəkinin insan e, orucunu qurtarar. Bu da ki, yalanla qeybətdir. Yəni, Allah talı bu səbəblərlə, orucla bizi belə əməllərdən çəkindirir. Və oruç tutmaq da əlbəttə ki, e, mükəlləf yəni insanlara, ağıl sahiblərinə fərzdir. Yəni uşaqlara dəllər oruc olmaz və insanın səhhəti də, yəni sağlamlığı da yerində olması lazımdır. Xəstə və yaxud uşağa və yaxud dəliyə əlbəttə ki, oruc olmaz. Yəni oruc haqqında inşallah gələn xütbələrimizdə də davam etdirəcəyik. Ə, əlbəttə Allah bizi bugünkü günə qədər yaşadıb və Allah axıra qədər bizə qismət etsin ki, biz borcu yaşayaq sona qədər. Allah təala bizi dindən, imandan ayırmasın. Allah təala xəstə bacılarımız və qardaşlarımız Allah onlara şəfa versin. Allah cəmi müsəlmanlara yardımçı olsun. Allah təala bizim millətimizə, dövlətimizə birliyi, bərabər hidayət versin. Kimin neçə çətinlik varsa Allah onu asanlığa çıxarsın. Və Allah bizi öləndə şəhid ən la ilaha illallah deyə bilənlərdən etsin.